Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillahi. Şimdi istihara namazı ile ilgili birçok soru geldi. Devamlı arkadaşlar soruyorlar. Ve bazı gruplar var bu istihara namazında ifrat tefrite gidiyor. Bazı inanmıyor. Bazı olmayan meseleleri içine e, istihara namazından sayıyor. Onun için birkaç sefer arkadaşlardan soru geldi. Bunun hakkında hocam bu soru, bu istihara namazı hakkında dört mezhepte sünnete göre nedir? Ben de uygun gördüm inşallah bunu cevaplayacağım. İstihara namazı kısacası Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem bize bıraktığı bir sünnetidir. Bunu ameliyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadislerle bunu bize bırakmış ve kendisi amel etmiş ve ondan sonra ashaba ashab ve tabi'in ve etba'u tabi'in ve dört imam buniden amel etmiş. Ondan sonra dört imam kitaplarında bunu tedvin etmişlerdir. İstihara namazını birkaç meselede ayı anlaşılsın diye birkaç meselede onlara cevap vereceğiz. Mesela tanımı, hükmü, e, niye hikmeti nedir, sebepleri, e, ne zaman istihareyi yapacağız, istişare var mı istihareyden, ne okuruz içinde, duayı ne zaman yapacağız, istihareden olmayan meseleler, e, eklenen bid'atler vesaire bunları inşallah e, hepsini kısacası fazla uzatmadan güzel şekilde anlaş, anlaşılması anlaşılan anlaşılması şartıyla inşallah cevap vereceğiz, cevap edeceğiz, cevap vereceğiz bunlara inşallah. Birincisi istiharenin tanımı yani istilahi tanımı, tarifi yani nedir? İstihara Arapçada istihara tabi Arapça bir kelimettir. Arapçada anlamı nedir? Bir şeyi bir hayri istemektir. Talebul, talabul hayri fi şey'i. Bu istiharanın yani istihara bir şeyi hayri istiyorsun. Bu Arapça anlamıdır. Ama e, e, istilahta nedir? İhtiyar. Bir şey iki şeyden hayırlısını seçmektir. Bu da istilahi anlamıdır. Yani insanoğlu iki şeyin arasında seçim yapmak istiyorsa istihareyden Allah'a sığınarak Allah'tan istiyor bu ikisinin hangisi hakkıma hayırlıysa onu bana nasip eyle. Bu nedir? Bu istiharenin tanımıdır. Hükmü nedir? Alimlerimiz icma etmişler. Ehli sünnet alimleri. Tabi ehli sünnet alimleri dedik. Muhakkak dört imam çünkü bütün ehli sünnet alimleri dört imama mensup olduğu için dört imamdan bahsediyoruz. Dört mezhep imamları, bütün ehli sünnet imamları icma etmişler. İstihara nedir? Sünnettir. İstihara sünnettir. Yani sen bir şeyi seçim hakkı var sende, bir şey istiyorsun seçeceksin, bir işe ikdam ediyorsun yani yöneliyorsun. O konuda hangisi sana hayırlıysa seçmende tereddüt ediyorsan Allah'a Teala'ya istihar edersin. Allah'tan yardım istersin. Onun da şartı var, şurutu var. Delili de alimlerimiz diyorlar Bukhari hadisinde Sahih Bukhari'de bu hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem apaçık istiharanı şey yapmıştır. E, sünnet olarak sahabeye öğretmiştir. Şimdi hadis Cabir İbni Abdillah radıyallahu anhu e, diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize istihara namazını her meselemizde bize öğretirdir. Nasıl bize Kur'an suralarını öğretirdir? İstiharayı de etmeyi de bize öğretirdir. Kâne Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem yuallimunel istiharete fil umuri kulliha kema yuallimuna Es-surete minel Kur'ani. Nasıl bir surayı öğretir bize Kur'an'dan? Böyle istihare öğretirdi bize. Her şeyde kulliha. Her şeyde bize istihare öğretir. Yakulu. Resulullah derdir. Cabir diyor tabi. Yakulu. Derdir Resulullah. İzâ hemme ahadukum bi emrin felliyerka' ruk'ateyni min gayri faridatin. Diyor ki eğer bir emir, bir mesele sene e, bir mesele geldi başına. Bir musibet geldi, yen bir seçim hakkı, yen bir seç, şey seçmek zorunda kaldın. Hemme ahadukum bi amrin. Bir emir geldi. فَلْيَرْكَعْ رُكْعَتَيْنِ Çi rük'at namaz kırsın ferzi, feri, farizenin haricinde. Yani ferz olmayan. Çi rük'at namaz kılsın. Normal namaz. Çi rük'at sünnet gibi bir namaz kılsın. ثُمَّ لِيَقُلْ Sonra namazdan sonra bunu bu duayı desin, etsin. Allahumme inni estehiruke estehiruke bi ilmike. Allahumma ben senden senin ilminen istihare ediyorum. İstihare nedir dedik? Hayri talep ediyorum senin ilminle. Ve estekdiruke bi kudretike. Senin kudretine dayanıyorum. Yani senin kudretin ne, neyse onu ben istiyorum. Ve es'eluke min fadlikel azim. Senin o azim fazlından istiyorum. Fe inneke tekdiru ve la yukder. Sen istesen bir şeyi o şey olur. Kimse de onun önüne bir şey katamaz. Her şey senin istediğinle olur. Senin istediği gibi olur. Nerede? Bu evrende. Allah hariç bütün evren Allah'ın yarattığı mahlukudur. Ve ta'lemu ve la a'lemu sen bilirsin ben bilmem. Yani her hangisi benim için hayırlıdır onu sen bilirsin ezeli bir ilminde. Beni ve dünyayı yaratmadan önce bunu levh-i mahfuzda yazmışsın ya Rabbi. Bunu demek istiyor. Ve ente allamül guyub burada ikrar ediyor. Sen de allamül guyubsan. Allam nedir? Allam ilmin mübalağa sigasıdır. Yani allam hiçbir şey mehfi, gizli kalmaz Rabbil alemine. Gayb meselelerinde. Allahumma ey ilahım ey Rabbim in kunta ta'lemu eğer sen biliyorsan enne hâzel emru hayrun li fi dini ve maaşi ve akibeti emri sen biliyorsan bir iş işini söylersin mesela orada. Ne işi? Mesela evleniyorsun, araba alıyorsun vesaire. Yen bir musibet gelmiş başına çi, çiteneden birini seçiyorsun. Eğer biliyorsan bu mesele benim için hayırlıysa hayırlıysa burada adın koyulur hayırın. Ne de hayırlıysa dinim için. Ve maaşi yani hayatım için hayat yaşama yaşanmak şartında benim dünyam için ve akibeti amri ahiretim için yani. Bunu dersin. Av kale yani dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem accil amri ve acili amri ve acilehu. Yani yende bu dünya ve ahiret demek istiyor. Accil acile emri yani bu dünyadaki geçici hayat yende acilehu ahiret için. Fekaddirhu li ve yessirhu li. Bu iş eğer hayırlıysa sen biliyorsan dedikten sonra ne dersin? Bunu benim için kolaylaştır ve yaz ya Rabbi. Bitmiyor. Sonra ne diyor kul? ثُمَّ بَارِكْ لِي fihi. Yazdıktan da sonra bunu, bunu bereketli kıl bana. Allahumma bir de ikrar ediyor. Çağırıyor Rabbini kul. İn kunte ta'lemu. Eğer sen biliyorsan e, enne hâzel emre şerrun li fi dini ve maaşi ve akibeti emri. Biliyorsan bu mesele benim için şerdir. Dinimde, dünyamda ve ahiretimde. Ahiretim için. Yende acile emri ve acilehu fasrifu anni. Bunu benden uzak tut. Vasrifni عَنْهُ Beni de ondan uzak tut. li لِي خَيْرًا وَاَقْدِرْ لِي خَيْرًا Bunun, e, bunu uzak tutmana sonra ne diyor? E, hayri de e, ha, e, haythuken her de neredeyse onu yaz benim için. Sonra az çok demeden o verdiğin kadere de beni Kanaat ver, rıza göstereyim. Burada da bu hadis Bukhari'de geçiyor. Ee, bundan dolayı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem istihareyi böyle öğretmiş ashabına. Cabir hadisinde. Ondan dolayı icma etmiş ölemeler bu sünnettir. Çünkü bak Cabir burada birincide ne diyor? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize Kur'an'ı öğrettiği gibi. Kur'an nedir? Ana meselemizdir. Kur'an ve sünnet. Bu çizsi kaynağımızdır. Kur'an Allah'ın kelamıdır. Dinin esasıdır, temelidir. Onu ilk öğretmek, Resulların üzerine ilk görev nedir? Allah'ın kelamını öğretmek lazım. E Allah'ın kelamını nasıl öğretirdi bize? İstiharayı da öyle öğretirdi bize. Demek istihara güzel bir şeydir. Üçüncü mesele hikmeti nedir istiharanın? Niye istihara insanoğlu için kurulmuş? Hikmet nedir bunda? Alimlerimiz diyorlar ki ehli sünnet alimleri istiharede hikmet nedir? Allah'a teslim olmaktır anlamı geliyor. Allah'a teslim olmaktır. Subhanahu ve Teala Allah Subhanahu ve Teala'ya mutlak teslim oluyorsun istihareyle. Yani her şeyi ona yönlendiriyorsun. Benim havlim kuvvetim yoktur. Her şeyim sensin ya Rabbi. Sana sığınıyorum. Burada da ne diyorsun? Dünya ve ahiretim daysa, hayırlı olursa. O zaman dünyamı ve ahiretimi sene sığınırım. Sen hangisini uygun görsen odur benim için. E burada nedir? Tam teslimiyet var. Bir mümine ne yakışır? Âmenne ve saddakne. Semi'ne ve ata'ne. Bu Müslümanın sembolüdür. Bu da nedir? Yani ya Rabbi ben senin kapından başka hiçbir kapıyı çalmayacağım. Bu da neyden olur? Neyden Allahu Teala'ya kulluğu gösterirsin? Kulluğun zürveti nedir? Kulluğun zürveti namaz. Namaz dinin semboludur, müminin miracıdır. Dedik kul Resulullah miraca nasıl gitti? Mekke'den Beytil Mekdis'e, Beytil Mekdis'ten semaya sonra Sedr, Sudretil Munteha Rabbi, Rabbi, Rabbi, Rabbi ile arasında bir perde kaldı. İşte kulun da miracı nedir namaz? Sen dönüyorsun Kabe'ye. Sonra rükû yaparken Beytil Mekdis'tesin. Alimler diyorlar. Sonra sücdede Südretil Muntehedesin. Rabbinle görüşüyorsun. Çünkü Resulullah diyor kul en yakın olduğu nokta Rabbine sücdededir. O zaman namaz nedir? Semboldur. Namazdan Allah'a yakın olursun. O, onun için istihare namazdan olur. Sonra neyden olur? Duaydan olur. Dua nedir? Resulullah diyor dua ibadetin özüdür. Bir rivayette de ibadetin e, ibadetin te kendisidir. İbadetin te kendisidir. Demek ki dua ibadeti temsil ediyor. Duada ne var? Allah'ı tazim etmek, Allah'ı övmek, fakirliğin, senin la havl ve la kuvveyi Allah Teala'ya göstermektir. Allah Teala da bundan hoşnut olur. Onun için ne diyorsun Allah Teala? Ya Rabbi benim her şeyim senin elindedir. Hangisi bana hayırlıysa onu nasip et ya Rabbi. Evet. Bu hikmetidir. Hikmeti kulluk her şeyde mutlak teslim olmuş Allah'a la havl ve la kuvve her şeyin Allah'a yöneltiriyor. Bu da mümine yakışır. Mümine ne yakışır? Her şeyini Allah'tan ister. Başka kimseden istemez. Dördüncü mesele sebebi Nereden olur istihara? Nede olur istihara? İşte biz dedik ki Resulullah Cabir hadisinde diyor her şeyde bize öğretirdi istihar edelim. Her şeyde. Onun için dört mezhep imamı, alimlerimiz hepsi ittifak ettiler. İstihara nerede olur? Her şeyde olur. Her şeyde meselede olur. En küçük büyükte olur en küçük büyükte. Hatta bir rivayette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor telliğinin şeyi kopsa bile e, bağı kopsa bile Allah Teala'dan iste. O kadar önemlidir. Evet. İşte burada burada sadece alimlerimiz ittifak etmişler. icma etmişler. Her şeyde olur. Bir de ne de olur? Burada bazı insanlar karışık, e, kafaları karışıyor. Alimler de bunu çok güzel bir şekilde açıklamışlar. Mesela demişler ki bir şey şer ise apaçık hükmü var ise şeriatte bunda istihare olmaz. Bunda istihara yanlıştır. Yani bu halaldır bu haramdır. Ben hangisini yapım? Buna istihare olmaz. Bu istihare olmaz. Bu ibadettir. He? Bu eğilik bir meseledir. Bu günahtır. Ben bu iyiliği yapayım mı yapmayayım Allah'a dur bir danışayım. Bu olmaz. Allah zaten sana danışmadan önce hükmünü vermiştir sana. Bu demiş güzel ameldir, bu kötü ameldir. Onlarda sen istihar etsen e, Allahu Teala bir nevi isyan ediyorsun. Çünkü Allah Teala sana müsbak yani önceden hüküm verilmiş Resul vasıtasıyla. Ama istihara ne de olur alimler diyorlar. Bak bazı cahil insanlar var bu konularda bile istihar ederler. Mesela fakire yardım edecektir. Ben edeyim mi etmeyeyim dur allah Teala'ya bir istihare, istiş, istihare edeyim. Olmaz. allah Teala ne demiş? Fakire yardım et. Bu mutlaktır. Ama istihare neden olur? İki şey var. Bilmiyorsun hangisi hakkına hayırlıdır. E hükmü de belli değil. Mesela sen haca gitmek istiyorsun. Ama hac yolunda alimler diyorlar mesela düşman var. Ben gitsem ihtimal var o düşmanın eline gelirim ölürüm yan malım alınır. Burada Allah Teala istihar ederim bu sene gideyim mi gitmeyeyim mi? Çünkü mübhem bir şey bekliyor seni. Ondan dolayı yen bir şahsı alayım mı yanımda almayayım? Üç tane şahıs var yen iki tane var hangisini alayım? Ne yapacağız? Çocukları öğretirler bize o biti biti yapmayacağız. İstihar edeceğiz. Ne diyeceğiz? Ya Rabbi Ahmet'i alayım mı yoksa Mahmud'u alayım? Bunu da namazın kılarım istihar ederim. Onun için haram, halal, vacip, mekruh, e, mendub, mübah bu meselelerde istihara olmaz. İstihara ne meselelerinde olur? Bir şeye gidiyorsun o şeyin sonucunu bilmiyorsun. Mesela bir evlenmek istiyorum. İki tane aday var. Hanım. Hangisiyle evleneyim? Hepsinin de şartları bana uygundur. E ne yaparım? İstihar ederim. Allah hangisi benim dinim için, dünyam için, ahiretim için hayırlıysa ya Rabbi onu nesip et diyorsun bana. Evet. Bu da e, dördüncü mesele. Beşinci mesele istihara ne zaman olunur? Alimlerimiz diyorlar ki istihara şertli olunmaz. Ne olur? Şertsiz olunur. Kafan ding olacak sakin olacaktır. Sen bir meseleyi çetrefil yaratmamışsın kafanda. Davamlı o mesele seni işgal etmemiş ama bir meseleye ikdam ediyorsun kafan sakin olacak. Müsbak hüküm de vermeyeceksin. Geleceksin neye? Geleceksin istihareye kafan sakin olacak bir de azim yapmamışsın. Ben filanla evleneceğim. He? Kafan da hep onu inandır ondan sonra istihar ediyorum. Böyle istihar olmaz. Sen tam teslim olacaksın. Onun için Resulullah hadiste, Bukhari hadiste İde hemme diyor. Hem nedir? Hem bir şeyi mesele etmişsin yani hayrette kalmışsın. E, mesele etmemişsin pardon hayrette kalmışsın. Seçim hakkında ikisi de iyi hangisini seçeyim bilmiyorsun. Kalbin birine istikrar etmiyor. Çizsinde de gönlün var tereddüt ediyorsun. O zaman ne yaparsın? İstihar edersin. Sonra istihara alimler diyorlar ki ne zaman olur? İlk bu meseleye geldin istihar edeceksin. Yok kalmış bu mesele çök salmış senin kalbinde. Ne olur? O zaman bir taraf yerleşir. O zaman sana doğrusu görünmez. İlk bu mesele oldu. İlk koşacaksın. Ha ben gittim bütün insanlara konuştum, fikir aldım, görüştüm, ettim. Ondan sonra Allah'a döndüm. Hayır. İlk şöyle Allah'a döneceksin. Saygıdandır bu. Onun için diyorlar alimler ilk önce dönenin bereketi istiharede çok olur. Namazda ve dua onun için hayırlidir. Hemen Allah Teala onun kalbine ne verir? Açar. Ondan dolayı ne zaman istihar olur? Ne zaman bir mesele bizim aklımıza geldi hemen ona koşacağız. Koşacağız gidip Allahu Teala'ya istihar edeceğiz. Ama bu meseleyi dert etmişiz olmaz. Ama bu meseleyi dert etmişiz. İçinden çıkamıyoruz. İstihare etmeyelim mi? Edelim ama hata yapmışız. O zaman kafamız istihareye gelirken kalbimizi sileriz. Ya Rabbi diyeceksin benim hiçbir görüşüm yoktur. Hakkıyla teslim oldum sana. Hangisi hakkımda hayırlıysa onu bana nesip et. Ondan sonra ne yaparım? Namazımı kılarım. Ondan sonra ne olur? Allah subhanehu teala bize hayır kapısını açar. Sonra altıncı mesele istişare mi önce istihare mi önce? Her ikisi de var biliyorsunuz. Mümin emrolunmuş. Hem istihare etmekten hem istişare etmekten. İmam Nevevi Allah rahmet eylesin diyor ki İmam Nevevi istişare, istihareden önce istişare etmesi lazım. Müstehaptır diyor. Ne ama istişarenin de fıkhı var. Nedir fıkhı? Yani ben e, istişare ediyorum ehline edeceğim. Yani ben bir bilgisayar alıyorum gidip kasaba istişare etmem. Diyelim kasaba amca ben bilgisayar alırım hangisini tavsiye edersin? Ondan sonra bozuk bilgisayar alırım. Bana diğerler niye bunu aldın istişare etmedin? Ettim ben. E ben kasaba ettim ama sen yanlış istişare etmişsin. Onun için bir meselede bir istişare ediyorsan ehline edeceksin. Önce din diyaneti olacak. ikinci bilgisi olacak o şeye. Çünkü Allah Teala diyor وَشَاوِرْهُمْ fil amir. Resuluna diyor. Müşavere et ona. Baktın baktın bir mesele sende adam dedi ki sana e, istişare ettiğin alim yani uzman adam dedi sana bu daha hakkında hayridir. Ondan sonra gidip İmam Nevi diyor istihare edersin. İbni Hacer Heythemi rahimahullah diyor ki istişareyden istihara taarruz ettiyse yani müsteşar sana desi hoca dedi sana alim yani uzman adam dedi sana bunu yap. Sonra baktın kalbin başkasına itim inan ediyor. Burada ne yapacaksın? Burada ne yapacaksın? Bakacaksın. Hangisi daha hakkına senin dininde, diyanetinde daha hayırlıdır. Çünkü bazen insana şeytan gelir niyetini bozar. İstiharanın özellikle hükmünü bilmeyenler. O zaman sen istişarani ehle ettikten sonra tersi çıkmaz da alimler diyorlar. Eğer çıksa baksan o ters sene nefis şehvet yüklemiyorsa o alimin sözünü tercih etmek daha akdemdir. Eğer baksan istişarede alim bir şey dedi ama senin kalbin ona daha fazla yatıyor. Gördüğün kalbinin ferahlığı iman babından daha fazladır. O zaman istihara e, öne çıkma, istişareden öne çıkar. Bu da neyden ilgilidir? İstişare eden şahıstan ilgilidir. Ki meselesi var. Bir imanı güçlü olan insan bunu e, bilir. İki de ilmi olan istişareyle ilgili de İlmi olan bunu bilir. Evet. Ee, e, üçüncü, e, yedinci mesele istihara namazında ne okunacaktır? İstihara namazında ne okunacaktır? Alimler burada üç görüşleri var. İstihara namazında ne okunacaktır? Hanefiler, Malikiler, Şafiiler diyorlar ki birinci rüc'atte kul ya eyyuhel kafirin okursun. Çincide İhlas okursun. Bunu da İmam Nevevi aynen İmam Nevevi zikrediyor. Diyor ki bu da delalettir ki kafirun nedir? Yani havlu kuvvetinden Allah'a teslim olursun. İhlas da her şeyi Allah'a acizliğini teç Allah'a yönlendirirsin. Ondan dolayı ne yapmışlar? Üç mezhep bu konuda demişler kafirunla ihlas okursun. Bu da iştihadi bir meseledir. Çünkü Resulullah'tan bir nas gelmemiştir. Ama madem alimlerimiz bunu uygun görmüş, Bence de buna uymak güzeldir. Çünkü alimlerimiz e, Resulullah'ın dediği gibi batıl yere anlaşmazlar ve icma etmezler. İkinci görüş bazı sahaba, bazı tabiinden, bazı seleflerden ne neyi görmüşler okuması? Ve rabbuka yahtaru ma yeşâ'u ve rabbuka yahluku ma yeşâ'u Ma lekum ma ma kana lehumul khiyaratu subhanallahi ve teala amma yüşrikun. Ve rabbuka ya'lemu ma ma tukinnu sudurahum ve ma yu'linun. Sonra böyle devam edersin. Birinci rük'atte bunu okursun. Bu da İsra surasındadır. İkinci rük'atta dediler şeyi okursun. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَضَى اللّٰهُ وَرَسُولَهُ أَمْرًا اَنْ يَكُونَ لَهُمْ خِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُب۪ينًا Bu da meşhur ayet. Üçüncü, Hanbeliler bu konuda hiçbir görüş, görüş göstermemişler. Çünkü Hanbeliler Nass'a bağlı oldukları için hadis bulmadıkları için bu meselede ne yapmışlar? Demişler bu serbesttir. E, Hanbelilerçi de güzeldir. Üç mezhebin de bence güzeldir. Bence Bazen öyle okursun. Bazen e, hangi kalbin o aslında da ne huzur ayeti uygunuysa onu okursun. Sekizinci mesele e, ne zaman duayı ne zaman yapacaksın? Dua nedir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Cabir hadisinden dedi Allahümme inni estehiruke estehiru bi ilmike ve estekdiruke bi kudretike bu hüsnül müslimde var her çeşmini e, Hüsnül Müslüm kitabına dönse inşallah bu elle e, e, e, orada dua e, Türkçesi var, anlamı var. Oradan ezberleyebilir e, kardeşler. E, sekizinci mesele bu duayı ne zaman okuruz? Hanefi, Maliki, Şafii, Hembeli dört mezhepte dediler ki bu namazdan sonra okunur. Yani salamdan sonra okunur. Bu konuda anlaşmışlar. Salam verdikten sonra elini kaldırırsın bu duayı okursun. Bir kısım alimlerde mezhep içinde olsa bile bu konuda dediler ki namazdan da önce olur namazdan da sonra olur. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem meşhur hilaf var bu dua meselesinde. Ukbus sala e, duburus sala namazın sonrası dübürü yani sonrası diyorlar ki yen salamdan öncedir yen salamdan sonradır. Bu meşhur bir hilaftır. O hilaften dolayı da bu hilaf çıkmış burada. Şeyhülislam İbn Teymiye e, şeyi tercih ediyor. Diyor namazdan salamdan önce olsa daha iyidir. Çünkü salamdan önceki şey namazın içindedir. Namaz da Resulullah demiş salamdan önce duayı çoğaltın. Bu daha uygun olur diyor. Tabi bu mesele nedir dedik? Bu mesele serbesttir yine. İstesen önce yaparsın, isteden sonra. Yen de en önemlisi nedir? Bazen öyle yaparsın, bazen böyle yaparsın. Bu da nedir? İşte bu da şeyin önemini gösteriyor. Ee, doğanın önemini gösteriyor. Evet.